bir sual ki, yəni quruluş da bu sadə sualdır, amma əslində buna cavab vermək o qədər də asan məsələ deyil. Ona görə də məsuliyyətlə e, sualımıza cavablarınızı göndərə bilərsiniz. 902 nömrəsinə və yaxud 493 22 58 nömrəsinə zəng vura bilərsiniz. Sizcə Azərbaycanda vəhabi varmı? Sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik, hörmətli vətəndaşlarımız. Və qonaqlarımızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz Eçmənim. Çox sağ olun. Hacı xoş gəlmisiniz. E, beləliklə, ə, e, biz ə, e, söhbətimizə başlayarkən birinci növbədə e, mən ilk olaraq sual vermək istəyərdim elə e, hər iki qonağımıza ki, e, Vahabiliyin tarixi hardan yaranır? Yəni əsl Vahabiliyin bizdə var, yoxdur bu məsələni biz sonra müzakirə edəcəyik. Ümumiyyətlə Vahabilik deyilən bir anlayışın tarixi hardandır? Hardan gəlir? Buyurun Hacı. Yəni mətbuata dəfələr yazılmış, yəni bu bu barədə çıxan ədəbiyyatda da bu tarix göstərir təxminən e, yəni 18-ci əsrdə e, Səudiyyə Ərəbistanı ərazisində belə deyək ki, Məhəmməd ibn Əbdülvahab adlı yaşamış bir şəxsin tarixi ilə, onun ideoloji fikirləri, baxışları ilə əlaqələndirilir. E, məhz həmin dövrə təsadüf edir. Həm e, ideologiyanın, ideologiyanın dedik, əsasının qoyulması. Məhəmməd ibn Əbdülvahab özü e, Səudədə yaşayıb, sonra uzun bir, yəni həyatında bir çox dəyişikliklər olub, e, Səudədən gedib, İraqda yaşayıb, başqa ölkələrdə, bir çox ölkələrdə yaşayıb və bütün bu həyatı boyu bu ideologiyanın belə ki, əsasını qoyub. Onun bir çox kitabları ingilicdən gəlib bizim əlimizə çatıb qalıb e, kitablar və bunlardan əsas olanları ki, hansı ki, bugün belə deyək ki, indiki durumda vəhabiliyin ideoloji bazası adlanan kitablar var. Bunlar Tövhid kitabıdır, Üç Prinsip kitabıdır, Şübhələrin Rəddi kitabıdır. Bu tipli kitablardır. Yəni əsas bazası burada var. Lakin eyni zamanda digər bir ə, e, tərəfini də qeyd etmək lazımdır ki, yəni bunların hamısını sıfırdan yaratmayıb Məhəmməd ibn Əbdülrahab. Ondan qabaq yaşamış İbn Teymiyyə kimi alimlərin əsərlərinin bir neçə 100 ondan qabaq yaşamış o, o cür İbn Teymiyyə kimi belə deyək ki, alimlərin E, əsərlərindən qaynaqlanıb orada bu fikirlərin əsasları olub və bugünkü dövrə gəlib çatın, lakin formalaşdıran, bugünkü belə ki, bugün Vəhabi adlandırılan həmin ideologiyanın əsasını formalaşdıran məhz Məhəmməd ibn Əbdülvəhabın baxışlarıdır. Bu rəsmi bugün olan ə, e, fikirdir, məlumatı bu, bu barədə. Acı, e, siz necə tam olaraq bu e, fikirlərə razısınız yoxsa hansı əvarələriniz və fikirləriniz var? Buyurun. Elhamdülillah, vəhdəhu, salatu və salamu alə əməllə nəbiyyə bəndə, amma bənd. Bilirsiniz, düzdür, necə həmkanımız buyurdu, Yəni bu barədə çox deyilir, çox yazılıb. Ə, ə, məsələn mən özüm Saudi Ərəbistanda oxumuşam. 5 il orada yaşamışam. Ə, İslam Universitetində oxumuşam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şəhərində. Düzü mən orada yəni bu Vahabi terminin işləyən görmədim. Yəni ə, bu fəqət bilirsiniz, ə, bunun yayılmağı həm dinin daxilində olan ə, e, müəyyən təriqətlərin səbəbidir. Həmçinin dinin xaricində olan müəyyən tərəflərin elə bir ki, bir siyasi cəhətdən işlə, iş, işlədilən bir termindir. Amma belə, məsələn, e, düz necə qeyd olundu, bağlayırlar ki, bu adla 3 əsr bundan qabaq Saudi, indiki Saudi Ərəbistanında ə, e, bir şəxslə Lakin onun kitabları mövcuddur hal-hazırda. Yəni dini cəhətdən ə, e, yenə yenə yenə qeyd etmək istəyirəm ki, dini cəhətdən bir İslam'a bir zid bir e, məsələ gətirməyib. Əksinə o e, bir şey özünə ixtira eləməyib. Əksinə o ondan qabaqçılar necə İbn Teymiyyə, İbn Qayyim, İbn Kəsir, Mizzi və s. alimlər və həmçinin ondan da qabaq, onlardan da qabaq hətta İmam Əhməd, İmam Şafi və Abu Hanifə, və Malik, rəhməhullah, onların hamısının fikirlərindən yəni, toplanıb bu fikir. Yəni, bu nəsə qeyri-adi bir şey deyil dində. E, mən çox özür istəyirəm. O zaman e, həmin e, bu ideyanın yaradıcısı 18-ci əsrdə özünü e, hansısa bir fərqli təriqətin nümayəndəsi hesab edirmi? Onun kitablarından bu nəticəni biz çıxara bilərikmi? E, bilirsiniz, Məhəmməd ibn Əbdülvahab belə bir ki, e, azqamət düz deyir. Yəni ayrıca bir məzhəbin banisi deyil. Vəhabilik məzhəb və ya təriqə sayıla bilməz. Vəhabilik bu gün yəni ideoloji baxış kimi adlandırır və özü də o zaman özünə şübhəsiz ki, Vəhabi deməyib. E, bu sonradan yaranıb və bu qrupa, bu ideologiyanın daşıyıcılarına e, Vəhabilik deyirlər. E, yəni belə bir məsələ forması, forması mövcud deyil. Vəhabi ideologiyasının daşıyıcısı hər hansı bir məsəbə, yəni ki, həm e, əhl-i sünnə məsəbinə hər hansı bir mənsub ola bilər, lakin daha çox mən bilirəm Hənəbi, Hənbəli məsəbinə malik e, xasdır. Yəni Hənbəli məsəbinin davranışları da əsas bunlar etibarilə. E, Lakin eyni zamanda məsələn e, Hazırqana çıxışın söz, e, sözündə dedi, yəni e, bildirdi ki, bu yeni bir İslama zid bir fikirlər gətirməyib, yeni bir kitab gətirib, elm gətirib. Bəli, şübhəsiz heç kəs heç kəsin bu gün elə bir zamanda yaşayır. Heç kəs heç kəsin əqidəsinə görə ittiham edə bilər e, və yaxud heç kəs heç kəsin əqidəsini məhdudlaşdıra bilməz. Hər bir kəs hər hansı bir əqidənin daşıyıcısı ola bilər. Bu gün üzr istəyirəm, inəyə sitayiş edənlərin əgər hüquqları müdafiə olunursa, nə üçün məsələn bir təbii bir baxışın ə, e, daşıyıcıları ə, daşıyıcıdan qadağa qoyulmaz. Lakin eyni zamanda söhbət ə, e, əqidəyə daşıyıcılığına getmir. Əqidənin nə formada olması getmir. Söhbət həmin əqidənin digər əqidələrlə yarada biləcəyi qarşı durmadan gedir. Digər insanların hüquqlarını məhdudlaşır, onların əqidə hüquqlarını məhdudlaşdıra bilən hallardan gedir. Və zərərli cəhət deyəndə və habili mənfi cəhət deyəndə məhz yalnız bu amillər nəzərdə tutulur. Əqidənin özü bütövlüyü deyil. Aydındır. E, həmin o vəhabiliyi bu adla da olmasa, amma e, hər halda belə deyək, e, adını belə qoymayaq tutaq ki, amma həmin ideyanın daşıyıcısı hesab edirsinizmi özünüzü hacı? Mən özümü müsəlman hesab edirəm və müsəlman təbii ki, indi müsəlman deyəndə deyirlər ə, e, məhzəbin nədir? Çünki İslam çox təəssüf ki, ə, e, bölmüşük və e, adlar qoymuşuq öz özümüzə, götürmüşük. Amma hər halda ə, burada Elçin müəllim də dedi və siz də məncə etiraf edirsiniz ki, vəhabilik hətta olmuş olduğu təqdirdə belə məhzəb və yaxud təriqət deyil. Bilirsiniz, e, mən, məsələn, mən öz fikrim, mən əhlüsünəyəm. Əhlüsünəyəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, on sahabənin yolunda gedən özümü şəxs kimi yəni, bilirəm. Və bu yola həmçinin sələflər də deyirlər, sələflərin yolu. Və fəqət mənim yəni, fikrimcə, yəni bu e, bu yolu bu cür demək, bu, bu adla demək düzgün deyil. Çünki məsələn, Vahabi əslən Çünki məsələn mənim getdiyim yolda heç Vahabi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir əlaqəsi yoxdur. Çünki onun kitabları mövcuddur. Və heç bir e, onun ideyasını biz götürməmişik. Bu ideya onun deyil. Və bu ideya ondan qabaq deyilib. Nəinki İbn Teymiyyə, hətta ondan qabaq da deyilib. Və kitablar hamı mövcuddur. Hicrətin 2-ci əsrin kitabları, 3-cü əsrin kitabları, həm e, Quranın özü yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhih hədisləri. Ona görə e, mən görmürəm bu adına adlandırmaq. Bilirsiniz, həmçində marifçiliyin zəifliyindən e, elə vəziyyət olub ki, indi kim nəsə e, dinə, dindən biraz e, sərt danışdı və ya kim biraz dindar, dərin dindar oldu, ona bu ad çağırırlar. Və ya məsələn, e, kim saqqal məsələn saxlayır və ya topuqdan, şalvarı topuqdan aşağı düşmürsə, ona vahabi deyirlər. Bu böyük xatadır. Bu, bunun heç bir əlaqəsi yoxdur bununla. Əmr, e, biz məsələyə qayıdacağıq, amma e, indi telefon xəttində bizim dinləyicimiz var. Mən istəyirəm onu da dinləyək biz, e, hörmətli qonaqlarımız. E, dinləyicimizdən Turaldır. Salam əleykum, hər vaxtınız xeyir olsun Turaldır. Əleyhissalam. Hər vaxtınız çox sağ olun bizim e, efirə qoşulduğunuz üçün. E, və qısa sualımıza e, e, cavab verib, sonra isə əlbəttə fikrinizi əsaslandırın. Yəni sual verdim dinləyicilərə ki, sizcə Azərbaycanda vəhabi varmı? herkes tanıyorum ve e, bildirmek istemez ki yani hal-hazırda Azərbaycanda vahabilik yoktu sadece bu fikir var. yani bu fikirde e, yenə qeyd Gamet orada yani qardaşlar, ve Hacı e, və ki, 18-ci əsrdə olmuş bir fikirdi bu. yani olmuş bir e, de ve o hadisəni indi e, əlaqələndirmək uyğun olmazdı. yani çünkü kimki Qamet kardeşim için tövhiddən biraz çok tanıştı veya da bir doğru bir əqidə e, e da, yəni ki biraz yani elimli yani e, əsaslarla əsaslandısa buna yani e, yanlış bir fikre yöneldiler yani ki Vahabliyə adlandırırlar. Məncə bu daha doğrusu hal-hazırda Vahabi yoktu sadece olaraq bu fikir var. Bu, e, bu fikir var yoxsa fikrin daşıyıcısı var? Fikirlər yox, belə bir fikirlər var, ixtiralar var, daha doğru desə. Hı -hı. Amma əslində bu fikirlərin daşıyıcısı yoxdur. Xeyr, yoxdur, əlbəttə ki. Aynen. Yəni əhl-i sünnə və cəmaətə aid eləyirlər, yəni sələfi salihin əqidəsinə. Yəni e, ancaq məsələn kim ki saqqal saxlayır, məsələn geyimini yəni şalvarı gönə yeyini. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm etdiyi hərəkətləri edirikdə, yəni ona bənzəmək, ona oxşamaq istəyirikdə, deyək ki, e, bu içərisəndərlə Vahabiliyə. Aydındır. Çox sağ olun fikirlərinizə görə minnətdaram hörmətli dinləyicimiz və dinləyicimiz hesab etdi ki, yalnız bu fikirlər var. Yəni e, belə başa düşdüm ki, dinləyicinin fikri belədir ki, yəni belə də əslində olmayan bir şeyin e, fikirləri e, kimi qəbul etmək olar. 902-yə gələn isim aracılar var. E, xahiş edirəm ki, əvvəlcə Vahabi ilə e, digərlərinin fərqini deyin. Saqqal və qısa şalvardan başqa amma E, sonra mən deyərəm o var, var yoxsa yoxdur kinaşkadır və bilmirəm yəqin ki veriliş ərzində biz müəyyənləşdirməyə çalışarıq bəlkə də. E, vabilər var özü çoxdular və yayılırlar gündüz yazır. Mənə elə gəlir bizdə vabilik yoxdur. Onları bizdən ayırmaq olmaz. Onlar da müsəlmandır. 902-yə gələn ismarcılar da bunlar. Hörmətli dinləyicilər siz də göndərə bilərsiniz öz fikirlərinizi və yaxud 493 22 58 nömrəsinə zəng vuraraq fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Bir qədər əvvəl ziyanlı məqamlar barədə e, danışdınız Elçin müəllim. Yəni vabiliyin dediniz ki, ziyanlı məqamlara heç onların e, hansısa bir əqidəyə malik olmaları deyil, əqidə azadlığı var. Bizim ölkədə o cümlədən söz görürsünüz ki, amma ə, e, onların ziyanlı ə, e, tərəfləri olmasın. Yəni nə konkret olaraq desək, nə ziyanlı tərəflər ola bilər bu hamiləyin? Mən konkret faktlara keçəcəm indi, amma bir məsələni deyim. Məsələn, həmin o ə, e, zəng edən tamaşaçımız çox şübhəsiz ki, özü də yəqin ki, əvvəlki metin davamçılarının danışığından belə başa düşüldü. Məsələn, hətta sözün içindəki kim durub düzgün surətdə İslamı deyirsə, onu vəhabətlandırır. Bu o deməkdir ki, elə təəssüf təəssürat yaranır ki, digər ə, İslam daşıyıcıları, yəni digər məsələn heç bir şey həqiqi İslamı əks etdirmir. Bu artıq dini təəssüb, yəni bu da, bu fikir var. Söhbət məhz bundan gedir ki, özünü hamıdan düzgün bilməkdən. Məsələn, konkret e, gəlib çıxanda zərərli cəhətlərinə. Mən Hacı Qamətin mən danışığını tam başa düşmədim. Yəni Məhəmməd ibn Əbdülvəhabın e, ideyalarını müdafiə edir ya yox, çünki başa düşmədim. Deməyə məsələn, amma konkret gəlin e, gəlin bu məqamda elə e, bir dəqiqə safhaya və soruşaq konkret olaraq. Hacı. Bəli. Dəstəkləyirsiniz e, Məhəmməd ibn e, və Abın ideyalarını yoxsa yox? Bilirsiniz, e, məsələn mən istəyərdim bilim, məsələn o ideyası nədir? hansısa elə ya da seçilibsə o, Hı -hı. ondan sonra çünki... Yəni, məsələn, onun e, şu, Tofid kitabının, Üç Prinsip kitabının, Şübhələrin Rəddi kitabının və fikirlərinin... Bəli, bilirsiniz, mən orada oxumuşam o kitabları. Hı -hı. E, orada o, demək olar ki, özündən qabaq olan alimlərin sözlərini gətirib. Yəni, onun müstəqil, onun bir sözü yoxdur. Müstəqil, onun bir sözü yoxdur. Əgər bir müəyyən bir fikir olsaydı, e, təbii ki, mən e, o necə, hacı da qeyd etdi, o zorakılıq, əgər belə zorakılıq və ya nəsə ona aparan fikirlər varsa, mən ona əleyhinəyəm. Baxmayaraq kim deyir. Baxmayaraq kim deyir. Amma, ə, e, Amma yəni, o kitablarda mən yəni, hansısa bir müstəqil bir fikir görmədim. E, müstəqil olmasa belə o kitablardakı fikirlərlə razısınız yoxsa yox? O kitablardakı fikirlər normaldır, normal fikirlər. Aydın. Bəli. E, mən ora məsələn konkret keçmək istəyirəm məsələn ora e, Məhəmməd ibn Əbdülvəhabın kitabı 3 yəni, kitabı var. Bunlar birincisi Allahın e, tövhid və Allahın birliyindən danışır. Burada mən də hesab eləmirəm ki, nəsə bir e, konkret mənfi fikirlər var. Söhbət 3-cü hissədən gedir, şübhələrin rəddi kitabından, kəşf-i şübhəhatdan. Yəni e, qarşıya qoyandan sonra ki, Allah birdir, Allahdan başqa heç ibadət etmək olmaz. 3-cü kitabda belə bir yəni fikir ortaya qoyulur ki, hər hansı bir kəs əgər bu qoyulan prinsipləri qəbul etmirsə, məsələn, tutaq ki, məsələn, təvəssülü qəbul edir və yaxud e, məsələn, pirə ziyarətə gedir və yaxud imamətə inanır. Bunlar deməli İslamdan çıxmış adamlar. İslamdan çıxmışdılarsa, bunlar namaz da qılsa, oruc da tutsa, fərqi yoxdur, bunlar kafirdirlər və necə ki, Peyğəmbər ilkin dövrlərə kafirlərə qarşı mübarizə aparıb, bunlara qarşı mübarizə aparmaq olar və necə ki, müşriklərin ə, e, öldürmək olar, malına sahib çıxmırlar, buna sahib çıxmırlar. Bu fikir, məsələn, bir çox, mən şahid olmuşam, mən demirəm ki, Hacı Qamətini yenə deyirəm, şəxsi fikirlərinə tanış deyiləm, ancaq bir çox bu kitabı oxuyanların mən fikirlərinə tanış olmuşam, birbaşa açıq deyiblər. Bəli, belədir, ə, məsələn, ə, e, Kim ki belə deyilsə onu öldürmək olar, onun qanı halaldır. Bu artıq radikallığı aşılayan fikirlərdir. Söhbət bu ancaq bu məqamdan gedir ki, bu tipli fikirlərdən gedir. Hı. Eyni zamanda məsələn mən o kitabı da qoyuram qırağa. Təkcə Məhəmməd Əbülvahabdan danışmayaq. Məsələn bu gün e, Hacının imam olduğu məscidin davamçıları məsələn Əbu Bəkir məsələn gələnlərin bir çox kitabları oxuyurlar, bir çox kitabı yayırlar. Məsələn o gün dünən mənə Yəsrağa gün bir kitab gətirib verdilər mənə. Şeizm İslamı kitabı məsələn. Abdullah Əlinin kitabı idi. Səhv eləmirəmsə, yəni iki də belə kitab var. Birini e, Təbətəbai yazıb İranlı alim, birini Abdullah Əlidir. Mən bunu sırağa gün gördüm kitabı. Bu kitabın da qoyduğu məsələ məsələ budur ki, mən yenə deyirəm, söhbət getmir ki, hansı əqidə düzgündür. Hər bir əqidə azaddır, özü müdafiə edə bilər və Azərbaycanda bu əqidənin davamlısı hamısı yaşayır. Lakin söhbət ona gedir ki, o birisi əqidəni birbaşa kafir adlandırmaq və kafir adlandırandan sonra ə, e, ilkin müşriklərlə bərabərləşdirmə, yəni onlara qarşı necə bir peyğəmbər mübarizə aparıb, o cür mübarizə aparmaq lazımdır. Hatta bu faktın özü de şüphelidir. ki, peyğəmbər ilkin dövrlər yalnız müharibə şəraitində diğer insanlarla, yani mübarizə aparıb. Öz şəhərində yaşayan kafiri bu gedib evində öldürməyib, onun malına sahib çıxmayıb. Bu kitabı, bu fikri kitabda əks etdirmək nə dərəcədə düzgündür? Mən Aydın. E, bu məqama e, hacı yani e, yəni ki, fikirlərinizi bildirəcəksiniz, amma e, qısa var. Ondan sonra hörmətli dinləyicilər 902 SMS göndərə bilərsiniz və yaxud da 493-58-ə zəng vura bilərsiniz. Sizcə Azərbaycanda Vəhabi varmı? Sizce sualımız bundan ibarətdir. Bugünkü e, mövzumuz Vəhabilik anlayışıdır. Ümumiyyətlə, varmı Azərbaycanda Vəhabi? Varsa kimlərdir? Yoxdursa onda cəmaatın Vəhabi dedikləri əslində kimlərdir? Bax, belə bu suallara cavab tapmağa çalışırıq. Qonaqlarımız Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mavini Elçin Əskərov və Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanovdur. Və Elçin müəllimin e, fikirləri var idi bir qədər əvvəl e, və e, əlbəttə ki, Hacının buyurun. Düzdür. Ə, mən razıyam yəni fikirlərlə ki, məsələn ə, məsələn, məsələn o şeyxin Əbdülvəhabın, Məhəmmədin daha doğrusu kitablarında problem o kitabda o cümlədən deyil. Problem buradadır ki, o kitabı oxuyan elə başa düşməyindəndir. Çünki e, siz necə bilirsiniz, onun kitabları müxtəsərdir. O müxtəsər də deyiləndə e, əgər məsələn bir kəlmə gəl müxtəsər deyilirsə, onun şərhi var. Şərhi var. Ola ki, şərhi olmadığından ola bilər bir elmdə zəif və ya e, hansısa fikirlə yaşayan insan alıb müəyyən bir kitabı o götürüb E, radikal ola bilər. Məsələn, bu hətta Quranla da. Məsələn, Qurandan tutaq ki, o ayələri gətirə bilər ki, necə onlar özləri, necə, məsələn, qeyd etdi, o dəstələr var. Adı, məsələn, Qurandan bir ayəni götürüb tutaq ki, məsələn, cihad ayəsini, deyə bilər ki, qutardı, biz bu mövqeyi tutmuşuq və s. Necə belə var insanlar. Yəni, burada mən problemi e, müəllifdə yox, çünki müəllif özü hələ e, fikirlərin əleyhinə edir, məsələn, düzdür, müxtəsər bəzi kitablarında deyib ki, məsələn, kim ə, necə qeyd etdi ə, ki, məsələn, Allahdan qeyrisinə istəsə və ya təvəssülün növləri və s. Ə, və başqa kitablarında, məsələn, Dural Səniyyə kitabında deyir ki, mən məsələn, kim qəbri tavafləyir, qəbri tavafləyir, onu kafir saymıram. Gəlib qəbirdən istəyir. Çünki o bilmir insan. Ə, fəqət problem üstündədir. Problem buradadır ki, ə, marifçiliyin zəif olmağı, həm oxucuların ola bilər e, fərqli olmağı, ola bilər biri maarifçilikdə zəifdir və səviyyədə zəifdir, oxuyur və başqa cür başa düşür. Burada problem o kitabın özündə yox, e, o oxucudadır. Həmçinin də o düzdür o kitabı mən də eşitmişəm, o düz, oxumamışam, amma necə qeyd etdi acıda şiizm İslami, düz o məscidlə bağlamaq mən razı deyiləm, çünki məscid e, heç bir kitab indiyəcən yaymır. Bəzi kitablar var, o da möhtəbər, hansı ki orada heç elə fikirlərin əleyhinə fikirlər yayılıb və ola bilər məscidin ətrafında nəsə olsun, lakin onun məsciddən, çünki bizim məsciddə ə, e, həm biz özümüz üçün, həmçinin şiyə cəmatı da, şiyə qardaşlarımız gəl namaz qılır və məscid artıq 7 illik fəaliyyət göstərir və indiyəcən belə bir problem olmuyor bizim aramızda. Aynen. Bizdə telefon xəttində olan dinləyicimiz var. Mən istəyirəm onunla da danışaq. Bu ə, e, Yusif Əliyaridir. Salam əleyküm Yusif bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Teymur bəy, ə, e, deməli qonaqlarımızı Hacı Qamət bəyi və Elçin bəyi salamlayıram. Buyurun. Deməli deyirsiniz ki, Azərbaycanda vahabilik mı? Bəli. Bilmirəm, bizdə vahabi sözündən niyə qorxurlar? Vahabili ə, e, özü tam olmasa da, ancaq bəzi ideyalar çox yaxşıdır ki, mən özüm də biraz tanışam. Ə, hər molla bir də görsən özü üçün bir pir düzəldir. Ya şu bu prestij kelime bize mühmatçılık neye lazımdı? Yoksa bizde kabirlerin üstünde öyle heykeller koyuyorlar ki ancak bu yakınlarda Saudi Arabistan'ın krallığı defne olundu. Tesavvür ediyorsunuz mu ki o kabrin üstünde hiç ne yoktur. Ne kral, kral için kabirde e, sine taşı, baş taşı hiç ne yoktur, hiç ne yazılmaz. Bu korkulu değil, laf bile az bir miktarda olsa da ve bizde devletçiliği için korkulu olan ele gerb aleminin özünde bile olmayan ele dini teşkilatlar var ki. Misal için Elçin Bey yaxşı bilər, Rafik Bey e, cəmiyyətin köməyi o cəmiyyəti bizden çıxartdı, Nehmiyə təşkilatını. böyle var. Nehmiyə dahi e, dövlət orqanlarına qədər. Bəli, bizim bəzi generalların arvatları oranın üzvüdür. Həqiqətən, e, çox qorxulu təşkilatlar var. Bu, yəni mövzudan qaçmayaq, e, kənarlaşmayaq Yusuf bəy. Bir söz, bir sözlə sizin fikrinizcə Azərbaycanda bu gün vəhabilik var, amma bundan qorxmaq lazım deyil. Bundan qorxmaq lazım deyil. Aydındır. Çox sağ olun. olan təşkilatlardan qorxmaq. Çox sağ olun. Minnətdaram sizə fikirlərinizə görə bu Yusuf bəyin fikirləri idi. E, 902-yə gələn ismarışlar var. Yazıblar ki, e, e, məncə var, özü də çoxdur. Şəhərə çıxsaz görərsiniz. Din e, firqələrə e, dini firqələrə bölənlərin hamısı müşriklərdir. Bax belə bir şey yazıblar. Daha sonra yazıblar ki, ə, böyük bir ismarış var, mən oxumaq istəyirəm. Yazıblar, Mühəmməd ibn Vahab ingilis agenti olub və Osmanlı imperiyasını parçalamaq üçün yaradıl, ə, e, göndərilib, yaradılıb. Əsası faşizmlə üst-üstə düşür. Əhlüsünnə ilə heç bir əlaqəsi də yoxdur. Zaman-zaman özlərinə məxsus analiz edilir. İdeya ə, e, faşizmdir. Halbuki İslamda yaradılan ə, e, yaradanın xətri üçün sevmək, ə, yaradılanı yaradanın xətri üçün sevmək vacibdir e, dinindən asılı olmayaraq. 900 GHz mancılarından biri idi. Daha sonra yazıblar, e, salam əleyküm, mənim adım Üsaldır, Azərbaycanda vahabi yoxdur. Mən özüm ruhaniyəm, ən e, qəddar e, mütə, e, xayiş edirəm, e, İsmail Culu başa düşmədim, çox üzr istəyirəm. Elə yazıblar ki, e, aydın olmadı, hərflər bir qədər fərqli idi. Və yəni belə konkret müraciət eləmək üçün mənim sizə. Ümumiyyətlə, dinləyicilərə verdiyimiz sualı sizə verim. Yəni Azərbaycanda elə hadis varmı? Yenə təkrar edirəm. Məsələn, ə, e, yəni, baxır dini təriqət kimi yox. Kimi adlandırırıq. Bəli. bəli. Yəni bilirsiniz, bu bir nə qədər mən tarixi misaldır. Yəni bir şey nəzərə çıxmır. Bəli, məsələn, Azərbaycanda ki, biz Vəhabi demirik özümüzə. Özlərinə demirlər belə. Məsələn, özlərini bəlkə sələf adlandırırlar, sələf ideyasının daşıyıcısı, yəni ki, ilkin dövrləri daşı. Bu ə, e, mən müqayisə etmək istəmirəm. Azərbaycanda yəni incitməsin, <laughs> müqayisə etmirəm. Amma xristianlığın ilk dövrünü bilirsə ki, xristianlıq sözünü də özləri özlərinə vermirlər. Xristianlıq sünnə əsas yalnız verildi bir qədər hətta biraz təhqiramiz söz idi onlar üçün. İlk iki əsri qəbul etmirdilər. Yəni bu terminin əvvəl müəyyənləşdirmək lazımdır ki, Vəhabi kimə deyirik? Termin deyir. Amma ki bir daha təkrar o mən Vəhabi deyəndə şəxsən məsələn, e, onu nəzərə tuturam ki, məhz bayaq dediyim fikirlərin daşıyıcılar. Yəni təfriqə salmaq, qarşılıqlı belə deyək ki, e, anlaşılmazlıq yaratmaq istəyən, radikal yönümlü e, fikir daşıyıcı, ideologiya daşıyıcıları nəzərə tuturam. Belə təəssüf ki, belə ideologiya daşıyıcıları var Azərbaycanda. Lakin bir şey də mən deyim, yəni e, öz qamət burdadır. Mən onu da, yəni o məlumat da var ki, Əbubəkir məscidinə gələnlərin hamısını, yəni bu məhz bu fikirdə e, günahlandırma olmaz. Mənim bildiyimə görə, məndə olan məlumata görə əksinə, e, yəni Hacı Qamətin səyi nəticəsində orada bu radikal fikir daşı, daşıyıcıları məsciddən uzaqlaşdırılıblar və uzaqla, özləri uzaqlaşıb və uzaqlaşdırılıblar. Belə bir məlumat var. Mən nə qədər həqiqət doğru deyən və onlar gedib evlərdə, yəni bu radikal e, öz, özlərini mən necə adlandırırlar? Hər halda az qalmış onları xəvaric adlandırır, mən bildiyimə görə. Onlar gedib evlərdə yığışırlar. Bu radikal ə, e, fikrin, yəni ki, qat, qəti radikal ə, e, fikrin daşıdığı ev evlərdə yığışırlar. Məsciddə yəni bir qədər bu hətta ə, e, anlaşma yer çıxarılıb. Lakin təəssüf ki, yenə təkrar edim ki, hətta o cəmaatın içində də bu fikir var. Yəni bəlkə də radikal addımlar atmasalar bu fikrin daşıyıcıları, bu fikri müdafiə edənlər təəssüf ki var. Var. Sizcə hacı, yəni siz deyirsiniz ki, mən vahabi deyiləm, yəni şəxsi özünüzə, amma varmı ovam? Bilirsiniz, bu kəlmə əslən gözəl kəlmədir. Allah subhanət hala adlarından biridir. Çoxla əta eləyən. Birliyini bildirir. Bəli. Yəni biz də bilik sözsüz yəni, ki, e, deyilən mənasında nəzərdə tutulur. Təbii ki, əgər əgər tutaq ki, mən olsaydım və e, ya məscid olsaydı, bu açıq aydın deyərdim bunu. Buna heç kəs lazım deyil çəkinmək. Mən qidə sahibim, əlhamdülillah. Hə, və lakin düzdür, deyirlər, əsas qıraq deyir bunu və Lakin mən yenə onun tərəfindəyim ki, təbii ki, yoxdur mənim fikrimcə. Mənim mövqeyim bundadır ki, yoxdur belə bir şey. Lakin var radikal qruplar. Necə ki, mənim də buyurdu. Var radikal qruplar. Bunların da hərəsinin öz adı var. Yəni, bu da təxminən 20-ci əsrin ortalarında yaranır. Yəni, müsəlman Qardaşlar Təşkilatı Misirdə. Və bunlar İslami Siyasi Partiyadır. Və nəticədə orada bəzi siyasi hadisələrdən sonra onlar tutulurlar və zindanda onlar bölünürlər. Və cürbəcür fikirlər yaranır və e, yeni fikirlər, məsələn, ixvan, müsəlman qardaşlarının içindən yeni fikirlər çıxır. Məsələn, ə, e, təkvir cəmatı, hicrət cəmatı ə, e, və s. Və necə siz də bu saat, şahid ki, bu saat dünyada nə baş verir? 40-a yaxın terror təşkilat var ə, və bunların da hərəsinin öz adı var. Necə məsələn, hətta İraqda da və ya məsələn Fələstində də yox, birini kim nəsə eləyir, deyirlər, hansısa qrupun adamıdır bu. Və mənə gəlir düzgün termin olar ki, biz ad, düzgün adlandıraq o dəstələri. Yəni onlara vəhabi demək düzgün e, deyil. Düzgün deyil təbii ki, əslən vəhabi demək, yəni, yəni bu termini düzəltmək lazımdır. Biraz ki, hansısa bir e, təşkilatdır, o təşkilatın müəyyən öz adı var. Gecdir. Bəli. Hala ki, çox təəssüf ki, ictimaiyyətdə artıq yali mümkün deyil. Bəli. yayılıb və e, təsəvvür edin, yəni e, elə dərəcə olub ki, yəni kimin kimdən xoş gəlmir Vahabi deyir ona. Yəni. Yaxşı, bəs e, yayılıb deyərkən bu e, dini terminləri də, dini adları da belə deyək, hamısını elə dini din adamları yəni ki, birinci növbədə yayanda hardan gəlib düşüb bizə bu söz? Qeyd edim söhbətimin əvvəlində ki, bunun təbii ki, səbəbləri var bu kəlmə. Yəni həm İslamın daxilində olan bəzi təriqətlərin səbəbinə görə, həmçinin İslamın xaricində olan Yox, bəzi yəni bir düzəliş görürük. Bu, Azər, bu söz Azərbaycanda yaranmıyor. Bu söz elə ilk işte, yəni bir neçə demək olar ki, e, Məhəmməd Əbül video yayılandan yaranır. Yox, yəni deməyim odur ki, Azərbaycanda məs e, bu söz bəri xaricdən kimlərəsə gəlir. aid olunması, məsələn bir qrupa aid olunması. Məhəmməd İbn Əbdülvəhabın ideyanın daşıyıcılarına Aha. xaricdə Vəhabi deyiblər. Yəni Türkiyədə, İranda, Aha. Ərəb ölkələrində Vəhabi deyiblər. Oradan yaranıb bu termin. Və Azərbaycana da məs bu ideyanın daşıyıcıları ideya ilə birlikdə bunu adlandırılması da gəlib. Deməli bu ideya gəlib ki, onun adı bəli, da gəlib. Bəli, Deməli bəli. bu ideyanın da hücudu var bizdə. Bəli, şübhəsiz. Yəni buradan bəli. məntiqi nəticə bundan çıxır. Bəli, bəli. Lakin e, təbii ki, belə yayılıb. İndi bunu e, nə qədər desən də bu buna vaxt lazımdır bunun düzəlişinə. E, lakin bu saat hal-hazırda yenə deyirəm, bunu adlandıran bu cür adlanan həm dinin daxilində olan bəzi yollardır, bənim üçün xaricində olan. Və mən mənə gəlir düzgün adlandırmaq lazımdır o terror təşkilatlarını. Mən də radikalın əleyhinəyəm ayında. Bizdə telefon xəttində dinləyicimiz var. E, Leyla xanım var, kişi qızı. Leyla, dinləyicimiz Ayla həmişə bizə müraciət edir. Salam əleykum Leyla xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qonaqlarımızı salamlayıram. Buyurun. Və Vəhabilik barəsində onu deyə bilərəm ki, e, biraz tarixi barəsində tanışam. 18-ci əsrin ortalarında yaranıbdı və düz deyirdilər, Teyn qəbiləsindən olubdu bunu yaradıcısı və bunlar belə düşünürdülər ki, Allahın əmrləri və peyğəmbərin sünnəsindən xaric nə varsa, hamısı e, Hı. ə, İslam'a kənardan gətirilmişdi. Və özümü tuturam o Hacı Qamət e, bəyə və soruşmaq istəyirəm ki, İslamda varmı aqressiya, ekstremizm varmı? Var? Varmı Hacı? Xeyr, yoxdur. Yoxdur. Bəs bu Vəhabilən bu tarix boyu törətdikləri nə oldu? 18-ci əsrdə yaranmış məzhəb hara peyğəmbər əhlüsünnət sarı. Bunların arasında heç bir bağlılıq yoxdur. O Əl-Vahabın özünü o tayfasından ifrat təbliğlərinə görə o, gizli disputlara girmişdi. Fikirləri ifrat dərəcədə kəskin və mühafizəkar olduğu üçün qovmuşlar onu özünü o qəbilədən. İndi də siz o Əl-Vəhabın fikirlərini ə, yayırsınız və öz adınızı da inkar edirsiniz ki, biz Vəhabi deyilik. Mən hətta o məscidin özündə idim. Siz bir dəfə qayıtda dediniz ki, burada Vəhabi varsa dursun, çıxsın bayıra və çox gülməli vəziyyətlər oldu. Heç kim yerindən tərpənmədi. Az qaldım mən durum ki, vallah mənəm deyəsən Vəhabi burada. Hı. Və 1803-cü ildə Məkkənin özündə də peyğəmbərin səhabələrinə aid o qədər tarixi abidələr dağıdıbdı Vəhabilər. Mən özüm şəxsən Suriyada olan olanda və orada dağıntılar gördüm. Mən soruşdum ki, bu nədir? Yəqin hansısa qədim xəlifənin evi olub, ya nəsə məkan olub. Mən başa saldılar ki, yox, bunlar Vəhabilər xanım Zeynəb məqbərəsinin yaxınlığında törədiblər və tarix özü də çox gözəldir. Sadəcə olaraq İngiltərə və Fransanın qarış İngiltərə Fransa qarışmasaydı Vəhabilərin kökünü çoxdan kəsəcəkdi. Osmanlı imperiyası və qalxmış dayaqlar və Misir hökmdarları özləri də onlara qarşı mübarizə aparmaq istəyirdilər və İslam üçün belə lazım deyil İslamın adını biabır eləmək lazım deyil. Peyğəmbərin adını, əhlisindən adından istifadə edib İslamın adını batırmayın. Və bir də Vəhabilik əgər belə təmiz mənsəbdirsə, hardadır sizin bu ə, e, mənbələriniz, maddi mənbələriniz kimdir sizi maliyyələşdi? Hardan o meşid 5 dəqiqə peyda oldurdu, yerin ortasından göbələk kimi çıxdı? Necə ola bilər o? Və bu möminlər peyğəmbər belə mürtəd görkəmində gör, belə gəzməyə təbliğ eləyə bilərmi peyğəmbərin dini? Bu cürə gözəl İslam siz vücudunuza baxan adam baxanda mən şəxsən İslamı gözəl Xanım, bu çox üzr istəyirəm. Bu artıq ə, e, hər kəsin öz şəxsi işidir, geyim məsələsi. Çox sağ olun iştirakınıza görə. E, minnətdaram e, və ə, qısa fasilə ə, bizim olacaq efirdə. Onlardan isə söhbətimizi davam etdirəcək və xanımın fikirlərinə də münasibət yəqin ki olacaq. Tok şousu davam etməkdədir. Bu gün vəhabilik, vəhabilik anlayışı ətrafında söhbət edirik. Kifayət qədər ciddi məsələdir və ə, cəmiyyətdə də heç də bir cür qarşılanan məsələ deyil gördüyünüz kimi sənglərimizdən də məlum olur. Çox müxtəlif fikirlər, orada bir-birini təksib eləyən fikirlər var. Qonaqlarımız isə Azərbaycan e, Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Elçin Əsgərov və Əbubəkir Məşinin imamı Hacı Qanət Süleymanovdur. Hacı, e, konkret olaraq e, xanımın e, çıxışında e, mən e, bu məqama istəyərdim diqqət ayırasınız. İndi özünüz də hansısa bir e, məqamlara diqqət ayıracaqsınız. Öz e, artıq öz ixtiyarınızdadır, amma mən maliyyə məsələsini nəzərdə tuturdum. Yəni xanım dedi, amma digər məsələlərdə buyurun. Bəli. Buyurun hacı. <clears throat> bilirsiniz, e, görsənin ki, qalın bacımız biraz ə, e, başqa mövqeydədir və mən dəfələrlə demişəm, bunu bildirmişəm ki, ə, e, ə, bizə bu adı vermək düzgün deyil və mən bunu xütbədə də dedim bir dəfə, VSS qalxmadı. Deməli, VSS qalxmadsa, deməli, yoxdur da. Yəni, təbii, VSS qalxma lazım deyildi. Və ikinci də ə, bu radikallıq bu. Bilirsiniz, radikallıq İslam tarixinə baxanda ə, hər bir təriqətdə radikallıq olub hər bir təriqətdə. Yəni, mən onun tərəfindəyim ki, bir tərəfli yozmaq lazım deyil. Bir tərəfli baxmaq. E, geniş baxmaq lazım məsələyə. E, ola bilər, nəsə olsun. Düzdür, qəbirlər üstə e, onlar dağıdıblar müəyyən bir məs e, qübbələri və s. Bu, indi onlar dağıdıblar. Bunu bizim, yəni, bizlə nöş əlaqələndirirsiniz. Ne üçün? İkinci də, dağıtmasalar da, ümumən qəbirlər üstə, mən, bacı mənə də razıdır ki, bu cür tikirlər düzgün deyil. Çünki İslam prinsiplərinə baxanda düzgün deyil. Çünki qəbir e, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm özü tövsiyəsi budur ki, axır vəsiyyətlərindən birində e, peyğəmbərlər qəbrisini məscid tikməyin. E, bu tam başqadır. Lazım deyil məsələləri qarışdırmaq. E, və kimsə 3 əsr bundan qabaq nəsə eləyibsə, bunu lazım deyil bizlə bağlamaq. Biz əlhamdülillah heç bir qəbri dağıtmamışıq. Və əksinə hələ fikirlərin əleyhinə, yəni çünki cəmaatımız bizdə maarifçilik ələm zəifdir və insanlar yavaş-yavaş biləndən sonra mənə gəlir yavaş-yavaş bu cür o problemlər ki var. Ümumi İslam bu hər bir e, yol üçün problemdir və bu cür məsələlər düzələcək inşallah. Hı -hı. Və lazım deyil belə bir tərəfli mövqe tutmaq və geniş baxmaq lazım məsələyə. Bəli. Hacı maliyyə məsələsinə gəldikdə. Ha, hə, maliyyə məsələsi. Bəli, maliyyə məsələsi bilirsiniz indi bazırdır ki, harda məscid tikdilər. Azərbaycanda çox məscid tikilir və ə, e, bizim məscidi bir Kuveytli şəxs tikdirib, imkanlı müsəlman. Ə, e, təbii ki, ə, e, o bir neçə dünyanın bir neçə yerində məscid tikdirib və Bakı Azərbaycanda da bir məscid tikdirib. Onun bir qəbahəti nə var? Yəni çox təəssüf ki, bizim hal-hazırda imkanlarımız gəlib şadlıq evləri tikdirir və s. Hələ məscid tikmək nə qəbahəti var ki, yəni? Aynen. Yəni məscid tikib. Yəni burada bir problem var. Eşim e, müəllim, sizin komitədə hər hansı bir ümumiyyətlə maliyyə məsələlərinə bağlı məlumatlar olurmu ümumiyyətlə? Yəni e, məhz e, dini e, müxtəlif təşkilatların və yaxud e, elə məscidlərin olsun, e, onların maliyyə mənbələri. Çünki e, konkret olaraq yəqin ki kifayət qədər maraqlı məqamdır maliyyə məsələsi. Maliyyədən çox şey asılıdır adətən. E, maliyyə açıq olsa, şəffaf olsa, bu bizdə yox, əlbəttə ki, vergilər nazirində daha çox olar. Çox bəzən yəni bəzi qurumlarda e, ümumiyyətlə izah olunur. Bəziləri şəffaf olur, bəzilərində çox bir çox hallar şəffaf olmur deyə. Bunu yəqin ki, əlaqədar qurumlarda informasiya var. Komitədə bilmirəm, hə. yəni bu dərəcəyə qədər kifayət bir informasiya var yoxdur, amma Aha. bəzi məsələn, e, Qazaxımətin dediyi barədə mənim özümdə məlumat var ki, Küveytdə hətta səfirimiz vəzifəli şəxsdir o. Böyük bir e, birjanın deyəsən direktorudur. Və o amma bir məsələ var ki, məsələn o tikdirəndə deyəsən başqa fikirlə Kitlibits, yəni bir ə, e, Küveytə bir humanitar təşkilata, xeyriyyə təşkilatına pul verib ki, Azərbaycan yeni müstəqil olmuş dövlətdir. Burada istəyirəm bir məscid tikdirim atamın ehsanına. Onlar yapışdırmaq, amma kim olacaq, kim olacaq konkret versiyanın xəbəri də olmayıb, məlumatı da olmayıb o dərəcədə. Hı -hı. Yəni bu cür hallar olur. Məsələn, kimsə bir ərəb ölkəsində böyük bir varlı adam istəyir nəsə kiməsə kömək eləsin, amma sonra bəzən məqsədə gəlib çatsın. Çünki hətta məsələn bu barədə mən bilən ərəb ölkənin tutsa ciddi nəzarət var. Xeyriyyə təşkilatlarını hökumət özü ciddi nəzarət götürüb ki, ora verilən pullar hara gedib çıxır son nəticədə. Məndə belə bir maraqlı fikir var ə, e, cəmiyyətdə. Yəqin ki, həm ə, e, Hacı eşidib, həm e, mən siz eşitmisiniz. Yəni mən də bu cəmiyyətdə həm ə, belə deyək, qulaq söz eşidir. Ə, və tez-tez deyirlər ki, ə, bizim cəmaatın dili ilə desək, vəhabilərə ayda falan qədər pul verirlər. Hətta məbləğ də deyirlər. Yəni çox maraqlı bir məqamdır. Ümumiyyətlə e, bu məsələyə münasibətinizi bilmək istərdim. Valla mən yəni inanmıram ki, məscidə gələn neçə min adamın hamısına ayda müəyyən qədər pul verirlər ki, bu gəlsin məhz bu ə, e, bu məscidə namaz qılsın, bu əqidənin daşıyıcısı olsun. Ümumiyyətlə əqidə belə şeydir ki, çox nadir hallarda adam ə, e, pul rəqidəsini dəyişir. Ola bilər belə adamlar var, şübhəsiz adamlar var ki, məhz pula görə rəqidəsini dəyişirlər. Lakin bunlar adətən özləri e, qabaqda gedən olur. Yəni özləri adam cəlbiyən olar. Yəni bir istedadlı qabiliyyət olmalıdır bu adamda. Yəni bir təşviqat, təbliğat qabiliyyəti olmalıdır. Amma hə, belə bir adamlar olur. Müəyyən ola bilər ki, məbləğ xatirinə gedib kimlərisə hansısa məsələn ayrı-ayrı ayrı dinlərə, icmalara, sektalara dəvət edirlər. Bu barədə faktlar var. Məsələn, sənə icmalarında var. Ola bilər ki, bilmirəm, əvvəl <laughs> nəticədə danışılan belə bir fakt var, yoxdur. Yəni bu yəni hangisi də eşitmisiniz? Mən özümdən bunu ixtira edirlər. Çox şey, hətta özümüz hərdən oturub gülürük, yəni bu cür fikirlərə. E, təbii ki, bunu təcrübəsiz adam və ya əqidəsi də zəif olan və ya əqidəsi olmayan adam deyə bilər. Çünki o bilmir əslən əqidə nədir əslən. E, və bizim məsciddə heç kəs gələnlərə pul verilmir. Ola bilər müəyyən bir o, köməklik olsun, məsələn, qaçqınlara, məcburi köçkünlərə. Yəni, bu hansı hesabla olur? Bu bir siz, məsələn, Ramazan bayramında, Hı -hı. Ramazanın axır siz necə bilirsiniz, hamısı hər bir müsəlman fitrə zəkatı çıxartmalıdır. Bəli. Və hər adama 2 kilo yarım, bir nəsə düyü, məsələn, qənd və s. Onlar gətirilər, verirlər məscidə və biz məsciddən paylayırıq. Bu cür. Yəni, yəni məscidə gələnlərə sırf daxil imkanları. Bəli, bəli. Ya, bu da məhduddur və bəzi münasibətlərlə bağlıdır. Amma qaldı ki, yəni ora gələnlərə pul vermək və s. Təbii ki, bunların səhv fikirlərdir. Səhv fikirlərdir. Mələ gəlir, bu ona cavabdır ki, hərdən bəzi insanlar soruşurlar ki, onda nə üçün ora adam çox gəlir? Və ola bilsin, cavab o başa sala bilməyən və ya aciz olan deyir ki, ola bilsin pul paylayılan ona görə. Aydındır. 902-yə gələn ismarışları mən istəyərdim oxuyum. E, bizim dinləyicilərin e, fikirləri də burada yazıblar ki, vəhabilik əslində e, Qərbin İslamın əleyhinə yönəltdiyi bir cərəyandır e, və yeni bir növ e, vəhşi müsəlman obrazı yaratmaq və onları da dünyaya bu şəkildə tanıtmaq məqsədi güdür. Bu bir ismarışıdır. Daha sonra yazıblar, salam aleyküm, e, Azərbaycanda vəhabilik yoxdur. Əhli sünnə və cəmaat haqq yoludur. Allah hamıya e, hidayət versin. E, yazıblar. Salam, məncə Vabilər var, e, Vabilər İslamı e, parçalamaqdan və e, ötürü yaradılmış İngilis e, kəşfiyyatının bəhrəsidir. E, müsəlman yazıb göndərib imza belə qoyub. Daha sonra yazıblar ki, e, salam əleykum, e, var deyənlər xəta edirlər və buna görə də cavab e, cavab e, qiyamətdə verəcəklər belə. Hacı Qamət Ərəbistanda oxumağı e, oxumaqla e, deyil ki, Quranda lənətlər peyğəmbərin əmisi Əbu Lənəb də e, Əbir, ə, e, Ərəbistan əhli idi. E, bir qədər əvvəl bizimlə danışan Şiqız Leyva yazıb göndərib e, e, sözlərini. E, daha sonra yazıblar ki, Azərbaycanda e, vahabsız, e, vahab, vahabizm, bax belə də yazıblar bunu, e, vahabilik, yəni zəifdir, amma onu gücləndirmək istəyirlər. Onlar başa düşmürlər ki, günah edirlər. Onlar mənə izah etsinlər ki, e, Allaha ibadət etmək üçün hansısa təriqətin üzvü olmaq lazımdırmı? E, məncə e, bu artıq e, zəifləmiş e, şiə sünni probleminin e, əvəzidir. Buna a, e, hamısı e, e, bütün xalqımız çalışmalıdır ki, ə, əleyhinə olsun, yəni parçalamanı nəzərdə tutur. Ə, daha sonra yazıblar ki, salam, Əli Vahab var, Vahabi isə yoxdur. Hı -hı, maraqlı fikirdir. E, bizdə e, vəhabilik yoxdur. Mən əhli sünnəyəm. Saqqalımın olması və şalvarımın qısa olması peyğəmbər sünnəsidir və e, sadəcə qara yaxmadır. E, bu vəhabilər e, seyidləri tanımırlar. O cümlədən də seyid lazım ağanı da onları yer üzündən e, silmək lazımdır. Bax bu cür e, bir e, ismarı mən e, dinləyicilərin fikirləridir bunlar amma hər halda çox müxtəlif fikirlər var. Bakıda nə qədər e, Krishna var və var onlara da qadağa qoyan yoxdur. Qorxulu on vardır. İslam yoxnamə yazıb. E, salam əleyküm. Azərbaycanda vahabi var, peyğəmbərin e, saqqal və gödək şalvarından başqa digər sünnələri də var. Saqqal və şalvar yalnız zahiri sünnələrdir yazıblar. Salam vahabi Azərbaycanda çoxdur və onlar sabahsı gün e, onlar biz müsəlmanlara qarşı çıxacaqlar. Bunu da bax belə e, fikirlər çox müxtəlif, çox fərqli fikirlərdir. Cəmiyyətin fikirləridir. Və e, mən istəyərdim indi e, sözsüz fikirlərə hansı münasibətiniz olsa buyurarsınız. E, Mən ki, mən bir şey soruşmaq istərdim. Ümumiyyətlə Azərbaycanda vəhabiliyi təbliğ edən sırf vəhabilik e, siz dediniz ki, bu artıq belə deyək, dini təriqət deyil, əslində bir ideyadır. Mən başa düşdüm ki, daha çox siyasi, ictimai bir ideya kimidir. Onu təbliğ edən kitablar ümumiyyətlə aşkarlanıb bu, bu vaxta qədər olubmu? Valla kifayət qədər var. Deməli, Hacı Qamət düz deyir ki, məscidlə bağlamaq olmaz onu, amma məsələn, hətta belə bir mağazalar şəbəkəsi var, Müslim Şop adında. Həm məscidin öz ətrafında var, həm ə, e, şəhərdə var. Əsasən bu kitab, bu belə bu tipli kitab dükanlarında yayılır. Bu ideologiyanın belə deyək ki, ideologiyanın əsaslarını yayan kitab, əsas kitablar. E, yəni təbliğ edən kitablar kifayət qədər çoxlu saydadır və heç də hamısı qanuni yolla işə gətirilmir. Məsələn, mən belə adını çəkdiyim kitab heç bir yerdə qeyddən keçməyib və e, hansı nəzarətsiz, mən hansı yolla gəlib Azərbaycan çıxıb. Eyni zamanda bu yaxınlarda yəqin ki, bir e, vəzifəli məlumat getdi. Bir, bir qrup, yəni bir maşın kitabı deməli Türkiyədən səhvləmiz gətiriblər. Qazax kömriyinin hansı vasitə keçirdiblər, gəlib yalnız xırdalandı hüquq mühafizə orqanları bu kitabı saxlayıblar. 54 kitabdan 17-si sırf məhsəbçilik salan, təfriqə salan kitablar aşkar olunub və e, düz məşğul görürəm mən yeni gəlmişəm komitəyə, amma onlar hamısı belə deyək ki, ə, e, Vəhabi yönlü kitablar kimi qiymətləndiriliblər. Yəni bu tipli ədəbiyyat gəlir Azərbaycana. Gəlir. E, siz ə, e, hacı bu tipli ədəbiyyatı görmüsünüz özünüz? Olubmu? E, sizə də göstərsinlər ki, baxın bax belə bir kitab gətir gətiriblər bizə Azərbaycana. Hə, bilirsiniz, mən düzü bu məsələyə çox maraqlanmıram və çox kitablardan da ə, e, məlumatım yoxdur. Lakin mən də əleyhinəyəm onun ki, bu radikal kitabların e, və ya radikal yönlü kitabların yayılmağı. Ə, e, xüsusən çünki mən özüm radikallığın əleyhinəyəm. Ə, və ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, nəzarət güclənsin. Mən də onun tərəfindəyəm ki, nəzarət olmalıdır mütləq ölkədə. Çünki xaricdən çoxlu radikal qruplar var. Onların ə, e, kitablar çap eləyirlər və istəyirlər ə, e, hansı bir ölkəyə o kitabları gətirsinlər və o fikirlərin yayma, yaysın. Və mən mən də onun tərəfindən ki, mütləq nəzarət olmalıdır. Və ancaq bəzi kitablar mən özüm də görməmişəm. Hı. Yəni, amma o ki qaldı, e, bilirsiniz, bizdə maarifçilik dini cəhətdən zəifdir. Yəni geniş məlumat lazımdır. Buna da vaxt lazımdır. Kitablar çap olunmalıdır. Hətta insanlar cəmaət bilsinlər. Yoxsa bizdə kim biraz biraz oxuyur və başlayır öz fikirlərini yeritməyə, o da xətalı fikirlərdəndir. Hə, bəli. E, belə bir e, bizim dinləyicimiz də gəldi danışaq əvvəlcə. Daha sonra İsmail Rəsulova müraciət edəcəm. Bu Teymur adlı dinləyicimiz də dalaşmış zəng vurur. Salam əleykum Teymur, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleykum, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun Teymur, siz öz fikirlərinizi deyin. Mən bir yerdən qulaq asıram və görürəm ki, Hacı danışır ki, orada Azərbaycanda Vəhabi yoxdur. Və mən özüm məsələ öz məhəlləmizdə müşahidə edirəm gündə məsələ. Bunların sayı get-gedə artır. Məsələn, bunlar özlərini e, bizim kimi adamlardan ayırır. Yəni bizim yanımızda durmuyor. Yəni başqa-başqa dinlə məşğul olan namaz qanlar da var da məsələn. Ona da ki, onlara qorxudu belə vahimə gətirdilər ki, ona deyirlər bunlarla nə danışır. Məsələn, bizim bir dostumuz var idi, getdi əskərə gəldi, qoşuldu bu Vahabilis, Vahabiliyə, yəni başladı dinlə məşğul olmağa. Bundan qabaq da dinlə məşğul adamlar da var idi. Özlərini heç heç belə aparmırlar. Yəni İndi bunlar belə moda salıblar ki, şalvar qısa giyinlər, saqqal saxlayırlar. Başqa namaz qılanlarımız da var, dinə məşğul namazlar. Baxı bunlar belə şey eləmir. Aydındır. Aydın. Çox sağ olun fikirlərinizə görə. O maraqlı bir məqam ə, e, bu məqama toxunarıq. Yəni ə, e, özlərini ayırmaq ə, e, bir qədər ə, fərqli tutmaq və cəmiyyətdə ə, belə deyək özlərini ayırmaq. Buna münasibət bildirəcək kənd ismarçılar var. Ə, Biz bunların hamısını nəzər yetirəcək qısa fasilədən sonra amma. Bir də axşamınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. E, bizim e, söhbətimiz davam etməkdədir və bir qədər əvvəl dinləyicimizin e, dediyi fikir, yəni mən də e, maraqlı cəhəti odur ki, yəni məsələn adi vətəndaşdır, e, bəlkə də çox şey bilmir, din haqqında e, məlumatlı deyil, amma onu qıcıqlandıran bir məqam var. Yəni bir adi vətəndaşı ki, e, onun Vəhabi hesab etdiyi, hər halda cəmiyyətin bir çoxlarının, yəni hər halda e, o saqqal saxlayan və şallarını qısa geyinən şəxs digərlərindən özünü e, kənara çəkir. Bu düzgündürmü hacı? Bilirsiniz, təbii <clears throat> ki, insan gəri e, qarşı oruçlu cəmaatla və s. Lakin bu təbii bir məsələdir. Buna lazım deyil təəccüblənmək. E, bu hər insan öz e, özün istədiyi kimi adamla istəyir durub otursun. Hı -hı. Öz həmkarın fikirləndir. Çünki fikirlər ayrı ola, ola heç vaxt iki adam bir yerdə otura bilməz. Bu təbii bir prosesdir. Lakin o cür sərt olmaq düzgün deyil. İnsanlardan uzaq düşmək, yəni başqa təriqətdə olan mənsub olan şəxslərlə ədavət aparmaq o xətadır, böyük xətadır. Təbii ki, onlar düzgün eləmirlər o cür, əgər sərt yanaşırlarsa o cür, sərt mövqe tuturlarsa. Lakin yenə demək istəyirəm ki, bu saqqal, həmçinin ə, e, şalvarı ə, e, topuqdan aşağı geyməmək o o vahabi bu necə deyirlər, necə deyirlər ki, vahabi onun heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu peyğəmbər deyib. O peyğəmbər deyib. Bu əgər hələ sonda peyğəmbər də vahabi çıxır yəni nail etdirir. Bəli, yəni düzgün hmm, yəni təfsir olunmur hadisələr, yəni hallar. Bəli. Həkiməm, dinləyicinin fikrinə sizin hansı münasibətiniz varmı? Valla mənim, yəni indi demək istədiyim ondan ibarətdir ki, yəni söhbət əqidənin formasından getmir, sadəcə cəmiyyətdə yaradıla biləcəyi hallardan gedir. Yəni mən e, başa düşürəm ki, Hazır Əhməd bunu başa düşür, danışığından başa düşdüm. Söhbət ondan gedir ki, əgər hər hansı bir məqsəd, istər vəhabəyə olsun, istər digər olsun, digər başqalarına qarşı yəni belə də kəskin, radikal, e, dözün dö, belə deyək ki, e, dözümsüzlük göstər göstərsə, şübhəsiz əks tərəfi qızıqlandıracaq və əks tərəfdən özünə qarşı belə reaksiya, re, yəni reaksiya əks tərəfdə olacaq, özünə qarşı belə ki, əks reaksiya ə, e, qazandıracaq və da bu cəmiyyətdə qarşılığını yeri çıxara biləcək. Ona görə hesab edirəm ki, əlbəttə ki, mən də razıyam Hazan sözü ilə ki, mütləq qaynaşma olmalıdır, insanlar bir-birinə xoş münasibət göstərməlidirlər, əqidəsinin asılı olmayaraq xoş münasibət göstərməlidir. Lakin mən burada Hacı Qamətlə ə, belə deyək ki, elmi disputa girmək istəmirəm, çünki mən e, belə ki, dövlət qurumunun nümayəndəsiyəm. Lakin eyni zamanda mən hesab edirəm ki, onu da demək ki, məsələn, e, məhz bu düz, ən düzgünüdür, bəlkə budur. Bu sizin fikriniz ola bilər. Yəni sizin fikriniz ola bilər. Sizin əqidənizə uyğun bu fikir ola bilər. Lakin demək ki, yalnız bu düzdür, e, digərləri düz deyil, bu qəbul olunmaz haldır. Aynəndir. E, bizdə e, ismarcılar var. E, daha sonra e, bu ismarcılara nələr yetirəcəm, amma hələ ki mən Samirlə istəyirəm e, danışaq. Samirin fikirlərini öyrənək, o da dinləyicimizdir. Salam əleykum Samir, hər vaxtınız xeyir. Əleykum salam, mən Emil hamınızı salamlayıram. Buyurun. Və mən <clears throat> üzr istəyirəm. Siz deyirsiniz ki, Azərbaycanda vahabinin olub olmamağı məsələn. Bəli, soruşuruq. <clears throat> Mən birinci ilk növbədə deyirəm ki, yoxdur və ikinci növbədə demək istəyirəm ki, cəmaət e, yəni əsl müsəlmanları saqqalı və balağına görə vahabi deyirlər. Amma bu dəqiqə baxsaq ki, Azərbaycanın yarısından çoxuna bu dəqiqə cəmaət lüftlənib çölə çıxır, amma heç kim onlara baxa bilmir. Mən çox üzr istəyirəm. E, bax, e, əsl müsəlmanlar kəlməsini işlədirsiniz. Bəli. Yəni, saqqalı olmayan və topuqdan e, aşağı şalvarı olan insanları biz əsl müsəlman hesab edə bilmərikmi? Digər yəni, Azərbaycan vətəndaşları. Yəni, e, üzr istəyirəm, mən yəni o dərəcədə demək istəmirəm. Yəni, demək istəyirəm ki, kim ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yolu ilə gedir, yəni Peyğəmbər sallallahu nə cür deyibsə, Hı -hı. o yolla gedənlərə vahabi deyirlər. Amma kim ki hansısa iblisin yoluna, şeytan yoluna uyanlara, özlərini lütləyib cəmaatın gözünə soxanlara, Amma onlar heç kim vahabi demir. Yəni, sözsüz onlara vahabi deməyin heç bir. Onların da başqa adları var, özünüz də bilirsiniz. Onlara Amma vahabi deməyə ehtiyac. Gəl üzr istənməsinə birinci onlara baxaq, ondan sonra kim ki İslamı düzgün başa salır. Onlara milyon cür, yəni hansı iblisin öz ə, e, fitnəsi ilə geyinib keçinib çölə çıxana heç kim onlara heç də demir. Ha, onlara düz dediniz. İblisin fitnəsi ilə geyinib keçinən onlara heç vahabi demək lazım deyil. Çox sağ olun, minnətdaram sizə e, fikirlərinizə görə. E, və hörmətli dinləyicilər, e, bizim e, studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladım. E, bu Dini qurumlar üzrə, e, e dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini İlkin Əskərov və Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanovdur. 902-yə gələn ismarışlara da hə, baxmaq istəyirəm. Yazıblar ki, Bəhram Bağırzadə, Rəşad Sadıqov, Qurban Qurbanov Vəhabidir. Hamısı orada namaz qılırlar, yəni Əbubəkir məscidində. Onlar ə, e, adam öldürüblər ki, terrorçunun dini olmur. Tural yazıb göndərib bunu. E, daha sonra e, istismarcılar var. E, yazıblar ki, Quranın e, ma e, Quranın mağara mən üzr istəyirəm, düz deməsəm, mən e, etiraf edirəm ki, o qədər də dini savadlı deyiləm. E, surəsinin 21-ci ayəsində yazılıb ki, məzar üstündə məscid tikilib. Qamət e, Hacı Qamət buna e, münasibətini bildirsin, belə istək var sizdən. Buyurun Hacı. Bəli. <clears throat> o ola bilsin Kəhf surəsini demək istəyir müəllif, e, dinləyici. Və orada təbii ki, e, o ayənin şərhində belədir ki, orada deyəndə ki, bəziləri istədilər ki, qəbrin üstə nəsə tikmək, orada məqsəd birbaşa qəbrin üstə deyildi. Çünki qəbirlər mağaranın içində idi, əslən mağaranın içində tikmək də mümkün deyildi. Ya dağın üstündə idi, ya da mağaranın qabağında. İkinci də e, o bizdən qabaq olan şəriətdir bizdən qabaq olan şəriət bizə aid deyil. Bizə aid o vaxt ola bilər ki, bizdən qabaq olan şəriət şəriəti bizim şəriət təsdiqləsin. Amma o hədislər hansı ki, qadağan eləyir bunu. Bunu ə, e, hər bir ə, e, məzhəbdə var bu hədislər və bunlar qadağan eləyir bu cür əməlləri ona görə. Və biz gərək haqqı deyək. Bəli. Aynı. Bu gün e, mən Elçin müəllimə sual vermək istəyirəm. Bu gün ümumiyyətlə ə, e, yox bizə yenə də ismarçılar var. Onları ə, e, ox oxumağı məndən ə, e, bizim radiostörümüz istəyir. Ə, gəlin oxuyaq onları. Ə, yazıblar ki, ə, Ləzgi məscidi sünni məscidi olduğundan azanı çölə verməyə icazə vermirlər. Niyə? Axı azan namaza çağırışdır. Kim icazə vermir, amma təəssüf ki, yazmayıblar. Bilmiyorum. Buna kim e, qataqlı qoyub. E, daha sonra yazıblar ki, bu vahabilər deyir ki, mahnıya qulaq asmaq olmaz, siqaret çəkmək olmaz və s. Siqaret çəkmək olmaz, onun heç vahabi olmasa e, oldu olmadı elə mən də deyirəm sözün <laughs> açığı. E, musiqiyə qulaq asmaq da olmaz. E, doğrudan belədir. Yəni maraqlı fikirdir. Yeri gəlmişəm, bax bu fikir də var əhalidə. E, ki, e, bu e, Vəhabi cəmaatın dediyi, belə qəbul edək, mən demirəm siz vahabisiz, bunu mən e, ixtiyarım yox deməyə, amma cəmaatın vahabi dediyi insanlar bəli, bəli. bildirirlər ki, o, siz e, musiqiyə qulaq asmağa haram buyurursunuz. Ümumiyyətlə belə fikir var ki, haramdır, bəli, bəli, belə fikir var. Və bu e, təfsir kitablarındadır. Bunu e, üçüncü əsrin təfsirlərinə baxsaq, məsələn, Tabari kimi, Tabari kimi böyük alim təfsirinə baxsaq, Orada o Luqman surəsinin 6-cı ayəsi, həmçinin İsra surəsinin 64-cü ayələrində və s. ayələrdə ə, e, sahabələrdən məsələn gələn təfsirlər ki var, ə, e, onlar deyirlər o qadağanlardan biri musiqidir. Və bu bunu heç bir əlaqələndirmək lazım deyil hansı bir cəmaatla. Yəni siz sadəcə olaraq onu dəstəkləyirsiniz. E, bəli, mən onun tərəfindəyəm ki, bəli, mən bu mövqedəyəm. E, cümlədən televiziya. Amma televiziya bilirsiniz, televizorda harama ümumiyyətlə əgər e, pis şeylərə baxmaq olmaz. Amma belə məsələn xəbərlərdir, müəyyən bir faydalı elmi e, verilişlər sonu qorxusu yoxdur bax. E, Gələ belə deyək də, e, bu gün Azərbaycan televiziya məkanında xəbər oxuyan xanımların böyük əksəriyyəti İslam e, böyük əksəriyyəti yox, elə hamısı İslamın qaydalarına uyğun geyimlilər. Onda biz xəbərlərə də ona görə baxa bilmirik. Yox, eyb etməz. Baxmaq olar. Yəni çox hər sərt də mövqe tutmalı düzgün deyil. Aydındır. E, Ecməlim, e, sizə sonda belə bir sualım olacaq. E, sizcə bu gün e, hamının vəhabi dediği insanların e, Azerbaycan için üçün ə, e, real hansısa bir təhlükəsi varmı? Bir daha təkrar edirəm ki, o o cür insan, o tip insanlar bir neçə grupa bölünür. veya bizim dediyim kimi, e, məsələn, e, sadə fikir daşıyıcıları, Hı sadə belə hesab edənlər, yəni bütün əyillər var. Bu sadə fikir daşıyıcıları, sadə hesab edənlər ki, bu belədir, bu düzdür. bir də o hesab edirəm ki, bunun üçün mübarizə aparmaq lazımdır, bunun üçün getmək lazımdır. Hətta mən məsələn təəssüf edirəm, həmin kitabda belə bir fikir də var ki, kim bunu qəbul edib mübarizəyə qalxmasa, o özü də dinsizlərin bir cərgəsindəndir. Yəni belə bir hətta bir fikir var. Bu fikri məsələn əldə tutan adamlar ki, bunu qəbul edənlər var ki, bəli, bu son illərdə bir neçə dəfə belə bir hadisə oldu. Yəni kütləvi informasiya vasitəsilə bunlar getdi ki, müxtəlif qruplar ə, e, həbs olundular. Ə, silahlı qruplar, silah yığıblar, məsələn, radikal dönümlü, hətta terrorçu qruplar. Bunların əksəriyyəti məhz bu fikrin daşıyıcıları idilər. Bu o faktlar onu göstərir ki, bu fikrin müəyyən qədər cəmiyyət üçün təhlükəsi var. Lakin mən hesab etmirəm ki, çox böyük bir təhlükə var. Bizi belə bir böyük bir daxili qarşılama gözləyir. Yəni Hı. fakt olanda bunun qarşısı yəni, alınır. Lokal şəkildə olur. Lokal şəkildə olur. Aynen. Fakt bunun qarşısı alınır. Amma hər halda buna nəzarət etmək və bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, son nəticədə hər halda yəni bəli qrup yaranırsa silahlı qrup. Hı -hı. Deməli nə qədər bunun ideoloji əsası var ki, gəlib yəni bunun nəticəyə çıxa bilir. Və e, bir də sonda bir şey soruşmaq istəyirdim. Bu vaxta qədər ə, e, məs ə, e, vəhabilik təbliğinə görə hansısa bir məscid Azərbaycanda qapanıb yoxsa yox? Ə, mən bilən xeyr, heç bir məscid. Belə bir şey olmur ki. Hacı, olmayıb belə bir şey. Yəni e, sizin tanıdığınız xeyr. Elə bir şey olmayıb. Aydındır. Çox sağ olun. Mən minnətdaram qonaqlarımızın hər ikisinə bugünkü iştiraklarına görə. Buyurun, ə, sonda Hacı bəlkə sizin sözünüz var nəsə. Mən fəqət ə, ə, cəmaatdan Fəqət düzgün o terminləri işlətməyi, ibarələri düzgün işlətməyi yəni, istəyərdim. Və həmçinin təbii ki, radikallıq hər bir yolda var. Adi bu siyasi, siyasi partiyalardır, hansı ki, dindən uzaq. Bunu hansısa bir dəstənə yazmaq, düzgün dövr yazmaq və biz özümüz əleyhinə yoğun və onun üzərində təbliğat eləyirik o radikallara qarşı və təbii ki, necə mən də buyurdu, var müəyyən qruplar və bunun da səbəbləri var. Nə üçün? Təbii ki, internet vasitəsilə o radikal E, saytlar var, qrupların, təşkilatların girir hər kəs məsələn alır görürsən 10 nəfərdən bir ikisi düşür o fikrə. Və biz də bunun əleyhinə və bu barədə çalışırıq və kitablar çalışırıq, yazaq və cavanlara bəyanlayır ki, İslam radikallıq deyil. Amma bunu hansısa bir cəmaatla yazmaq düşür. Hər bir təriqətdə radikallıq var. Bu tarix də şahiddir və s. Bəli, buyurun. Aydındır. Çox sağ olun. Minnətdaram hacısə. Sizə də içmənim. Cənab Uğurlar olsun işinizdə və e, sadəcə olaraq yəqin ki, e, sonda razılaşarsınız ki, bütün vətəndaşlar kimi mənim də yeganə istəyim e, ondan ibarətdir ki, hər öz əqidəsində qalsın, amma Elçin müəllim dediyi kimi ən əsas məsələ odur ki, əqidələr bir-birinə qarşı olmasın. Hər öz əqidəsinə qulluq eləsin. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, bununla bugünkü talk bitdi.